Erran bezala, larra bidea dugu orai hartuko itzalean emanaldi juntan. Gotzon barandiaran gurekin baitu kulture idazlea, musikaria, katabalo taldekoa, besteak beste, zerrenda luze bat behar ginuke eman. Baina gehien bat, gotzon barandiaran e, bertso zaparra da horren antolatzailetaik bat larra betzun. Ongieto zuri, gotzon? Bai, eskerrik asko. Errazu, larra betzun nola muntatu zizte, e, nola e, egin duzue elkartasun e, ekitaldi hori bertso zaparra da hori, nuntik nola abiatu da? Bai, bueno, e, lehenengo bat esan behar da, e, neurak eurak izan direla saio hau sustatu dutenak, beraien ideia izan da, Euskal Herriko hainbat leku aztertzen aritu ziren, mm. eta, bueno, azkenian hobetsi zuten e, larra betzun egitea, guri deitu ziguten, hori bai gaztetxea egiteko aukerarik ote zegoen, e, guk noski baietze esan genion, ba nola ez, e, hori baien ibiltzen garen asko duela urte askotatik, arroza sasoitik esango nukenik, e, joaten garelako urtero urtero utzik egin gabe festivalera, eta festivala gurea ere sentitzen dugunez, ba, ezin genuen besterik esan, eta horrela hasi ginen eh, pentsatzen non, e, non eta nola egin eta azkenean ebakin genuen ba hori bai gaztetxean egitea berrehun da berrogeita hamar bat lagunentzako lekua dagoelako eta bueno, uste dugu ba, e, eh, da hamar lagun hurbiltzen baldin badira hamar eurotan jarriko ditugu sarrerak ba, diru kopuru polit bat izan daitekeela mm. festivalerako. Bai, egia da, eta xeetasunetan sartu baino lehen gotzon barandiarantzuk ezagutzen duzu egan duzu, eh? eh agosatik unat eh, festival hori joan den e, eh, ostiralian jakinduzu nian berria, ze, ze pasatu zauzu gogotik? Ba, eh? Ba, maletak desegin egin behar izan genituen lehenengo, e, motxilak desegin egin behar izan genituen, aurten ere joatekoak ginelako, eta min, min handi bat, sentitu genuen eta berehala zerbait egiteko beharra, ezta? Mm. Eh, festivaleko lagunei, ba guk baditugu lagunak hainbat urtetan egin eh, joan izan garelako eta egin dugu sare bat Euskal Herri osoan uste dut nik e, festivalaren inguruan eta orduan Bueno, ba, lehenengo gauza izan zen, gure bertako lagunei, ba, idatzi e, eta bizua eman, zerbait egin ahal izan ez gero, gu prez geundela eta esateko zer egin genezaken, eta hori mm. ez da, orduan, bueno, alde batetik lehenengo minori bagenekielako ere, ba, eletan, eletatik e, zor, bat bazegoela hor, eta eta nola festivalak ez duen diru laguntzarik, ez duen marka komertzial eta kapitalisten inolako sustengurik soilik e, gu, esan ezagun, ez? Gu ara joaten garen on sustengua daukan, pues e, gutxiago ezin genuen egin, ezta? Uste dut zor diogula festivalari guretzat izan da beti eskola bat. Joan garenetan ara zenbat ikasi duguna arremeste urtetan, bai antolakuntzari buruz, e, bai festival bat nola antolatu daitekeen, zein helbururekin, zer lortzeko, nola eragin ekonomia lokalean, nola eragin gazteak zaretzean eh, kulturaren, zaretzeko kulturaren inguruan, e, zenbat musika talde ezagutu ditugun e, festivalean, asko eta asko ba, eredu komerzialetatik oso urruti, bueno, e, guri festivalak eman diguna zerrendatzea oso luzea da, orduan, bueno, e, eh, alako ekitaldi, sostengo ekitaldi bat, elkartasun ekitaldi bat antolatzea, ba, hori egin dezakegun gutxienekoa da. Hala, e, joan den, e, larun batean, saio berezi bat egin ginuelaik hemen Euskal Iratietan, Fermi Muguruzak eta Anarik eta zioten, bi festival bat mundu hontan bat Berlinen eta bestea eskolegian eta EHZ eta dela, berazu, arguntadu sorrikin. Bai, inoski, guk beti izan dugu, festivalera joaten izan garenean, eh, beste mundu batera, ez? Mundu, guk sortzen genuen mundu batera joaten ginela, guztiz apartekoa sana, gero, eh, asteburua bukatuta, eh, gure oiko bizileko zaitzuli, eta bizitugun mundura, munduarekin konparatuta, ez da, guretzat festivala, bueno, ez, da, musika festival bat, san mundu berri bat sortzeko festival bat, mundu eredu berri bat beste, beste eredua sortzeko. Eta, bueno, nik behintzat ez dut ezagutzen bestelakorik, ez? Nire, niretzat behintzat e, festivala EHZ da, ez dago, beste, beste guztiak, e, beste helburu komertzial batzu dituzte, e, edo soilik musikala direnak eta Hmm. Oiek baino askoz nahiago dut, ba, EHZ-ak eskaintzen duena. Hmm. Gotzon barandiaran beraz, zure familia da EHZ-a? Bai, bai, bai, noski, nik... <laughs> Ba, bai, bai, bai, eta esan nahi, guk e, larrabetzu, lapurdi larrabetzu basen afarro, larrabetzu zuberoa egin ditugun zubiak urte guzti hauetan, EHZ-aren bitartez egin ditugu. Nor dira beraz, eh, bertsulari horiek horbilduko direnak gaztetxera? Bai. Bueno, ematen du Euskal Herriko finala izan daitekenaren kartela dela hau, eh? Bai. Miren Amuriza, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Alaia Martin, Igor Relortza, John Maia, Beñat Gaztelumendi, Onintza Enbeita Andoni Gaina, eta Odei Barroso, eta Gai Jartzaile lanetan arituko da Josu Goikoetxea. Josu goikotxea. Ederki, hamar eurotan berant sartzea, berri unta berroita tokia bada, nitakita e, behar ba bada jendea, bai, bakizu da dela eta kurri ibinki dena eta hementik arat joaiten denak, obe alere tokia segurtatzia, eh? Obe? Eh, bai, eta sarrerak salduko ditugu bederatzietatik aurrera gaztetxean bertan. Ados. Eh? Gaztetxean bertan e, bederatzietatik aurrera. E, Mm, bertatik, ba, lapurditik, edo, basen aferratuik, edo, siberuatik, norbaitek etorri behar baldin badu, e, gomendatzen diogu etor da dila ba, goiza behatziak baino lehen. E, eta, mm, bai. eta, bueno, alako esfortzu egiten duen ari, bueno, pues, guk e, eh, gordeko genioke e, <laughs> lekuren bat, ez da? E, darra betutik bertatik bertara etortzea ez da horren komplikatua, baina, bueno, edo, etorri behar baldin badu, norbaitek abisua eman diezagula, ze gordeko diogu. Gordeko diogu, zarrera batzun, noski. Edezki, ba, telefono horiek ez dira beti kalitate honekoak, hortan utziko zitugu, espaitugu untsa entzuten elgar. E, gotzon, barantiaran, mil gurekin izanik zuzenian, gauja? ha? asko zuei.